Սուսանա Դանիելյանը մեկն է այն 1100 քաղաքացիներից, ով ստիպված է անորոշ ժամանակով ապաստանել անծանոթ մարդկանց տներում, հույսով, որ շուտով կբացվի բարի բունիմաստով կյանքի ճանապարհը։ Նա Արցախի Մարտունու շրջանից է։ Ես օնկոյի հիվանդ եմ, 7-րդ քիմիայի մրա։ Հիմա իմ բժիշկը Հարապետյան ուստին ուղարկել է Երևան MRT-ի։ Հիմա լիսագորեմ, ճանապարհն եմ փակա, դիտե այսօր անալիզ տվացինի։ Շնդեր հենեմ ստեղ Սուսաննան, ամուսինն ու վարորդը 50-ից ավել ավտոմեքենաների շարքում ավելի քան 5 ժամ սպասել են, որպեսզի շարունակեն ճանապարհը։ Եկանք դեռ գյուղ, դեռ փակալալ, շատ սպասանք մի 5 ժամ, դիշերվա ժամը մեկին խնդրել ավրուս խաղապահներին, վերհիվանդում կարել չենք, ինքան ավտոյալալ, պայմանավոր վալան երբես թողին կյանք շինը։ Նրանք ճանապարհվեցին, սակայն այս անգամ էլ տուն հասնել չստացվեց։ Մնացին Լիսագորում, որտեղ նրանց ջերմ ընդունելության Աննան արժանացրեց մի անծանոթ ընտանիք։ Սնունդն ու մնալու տեղն ապահովված է, սակայն դեղորայքի պակասը խնդիր է։ Դեղորայքը ճիշտ ասած դերս է, ես ինչ արկա վերաբերծրած մնա։ Պրոստը ճնշումս էլ ար բարձրանն, սոր զանք ճնշումի դեղներ դելալ չի, ուրիշ դեղում խմա։ Տիկին Սուսանան հույս ունի, որ ամեն ինչ կկարգավորվի։ Ես գիշերել եմ ջերուցվող տան մեջ, բայց ամուսինս մեքենայի վարորդն ու մնացած բոլոր տղամարդիկ, որոնք ճանապարհին են մնացել, գիշերել են մեքենայի մեջ, ասում ասում է զրուցակիցս։ Վարորդ Կարեն Բաբայանը պատմում է, որ գիշերելու տեղ ունեն, սնունդով էլ նրանց ապահովում են ռուս խաղաղապահները։ Կնանոց քշալ մի տոնկա է տանը, մուտքը տղը մարդկանցով դշում է մաշինը մը։ Սննդի հարցը չերես մեր ոստիկանություն ռուսներին հետ միասին ասում մտածիկ վեշ ինչու մոգ դիել տոկլի մզնետ Վարորդն ասում է, որ դրանք առաջնային խնդիրներ չեն, առաջնայինը այս հարցին վերջնական լուծում տալն է։ Ամենամեծ խնդիրը ճանապարհը մենակ կապ, կարամ չկյանք մեր տների դուս կյանք։ Գիմ չմերանվտանգությունը դեռ այդ հարցին վերջնական լուծում տալի, սաստի ապրելաձև կինի կյանքչոցումը կօինք։ Նման խնդրի առաջ է կանգնած նաև սպորտային բարի ասպարե ստուդիա թիմը։ 13 անչափահաս երեխաներն ու իրենց մարզիչը մեկնել են Վրաստան մասնակցելու Վրաստանի պարային սպորտի եւ չերլիդինգի բաց առաջնությանը։ Լարի Ավանեսյանն է պատմում։ Մենք ուղևորվել էինք Վրաստան գնացքով մասնակցելու պարային սպորտի եւ չերլիդինգի Վրաստանի բաց առաջնությանը եւ 3 առավոտյան ժամը 7-ին վերադարձել ենք 4 առաջին տեղով տարբեր անվանակարգերում եւ վարորդը միանգամից մեզ դիմավորվեց ու ճանապարհվեցինք դեպի Արցախ, սակայն նախքան Գորիս հասնելը մեր ազգականներից իմացանք, որ այդտեղ ճանապարհները փակ են, դրա համար մնացին Գորիսում, որպեսզի հետագա խոչընդոտներից խուսափենք։ Ճանապարհի մնացած 1100 մարդիկ կան, նրանցից 270-ը երեխաներ են։ Ճիշտ այսքան ընտանիքում արդեն 2 օր անորոշությունն ու անհանգստությունը սահման չի ճանաչում։ Նրանք սպասում են խնդրի հանգուցալուծմանը, հույսով, որ ողջ վարժամտությունն այնուամենայնիվ կհաղթի։ Էթերի Մոսյան, Արցախ լրատվական։